nedzirdēti, neticami, piedzīvojumiem bagāti, aizraujoši, pamācoši, iedvesmojoši un svētību nesoši. Tādi ir cilvēku dzīves stāsti. Tās ir grāmatas, kuras tā arī nekad nav sarakstītas, filmas, kuras neviens nav redzējis, mantojums, kura vērtība nav izmērāma. Raidījums dzīves stāsti – tā ir unikāla iespēja ielūkoties šajā dārguma lādē. Labdīna rādio klausītoji! Ēterā dzīves stosti, dzīves stosti no Latgulas – Ir šodien pie mums gastēja Ausma Sprukta Kozule. Labdīna, Ausma! Vasali! Ausma, tā kā raidījums ir dzīves stosti, tad gribēšu parunot ar meitini, kura pīdzimusi pašā Latgaļas sirdī, Rēdziknis apkaimē, vai pastostīsi par savu bērnību varu pastāstīt arī par bērnību. Nebija vēl cik, cik sentie bērnībā, bet eh, atmiņas ir cīši skaistas. Eh, pareizi tu saki, noku no nu, pašas eh, Latgulas sirds, no nu, Rāziknis pilsētas, bet, bet pats pats tas tais sokums ir bērnība ir sokusās Rāziknis novada Čornais Pogosta ratnīku cīmā. Viņok ar saimi dzīvojam dzīvoklī, tad cīmata dzīvis nedaudz varēja sajust <laughs> un, un īpazīt, bet, bet nu, ļoti neilgu laiku, tīpa, pavisam mūsu gadiņu man bija I pēc tam visi kopā porzavocamies, kā es smējos arī latgalīšu humorā, dzēvi ar munu babu, porzavocamies pie, pie babas un dzēdā iz lauku sātu. Arī tīpat Natoli no to cīmata, sāta saucās Kļavas, Dzergilovas, tad ir Dzeraudņī. I tad vat, jau turām arī lūpus uzsēdus, gūsmus imbēja, vistas, cilkas, suņi, kači. Nu, vārdu sakot, tāda īstena lauku saimniecība, kur varētu izaudzēt visus, visus lauku darbus. Ja gūs ir paslaukta, ja ūgos ir īsts, tikai par mani smējās satreiz, ka, ka ūgos es vairāk biju kā radījis vietā, lai papļopotu, nav, nav tik cīši, ka pīlasātu. Ka, ka talanta man nav nekaida tieši tādā meža darbā. Meža darbā. Saka jausma, vai jau te mazo meitine sapņoja par žurnālistiskā karjeru? Es domāju, ka da. Es atceros, kā es skatījos e, televizorā, cīši fanoju par tādu baigu e, sipenieci Gavari, kas tagad, laikam, ir vairāk jau radio personība, bet televīzija arī pazarodās. И, и наskaidrojoties ar saviem vecākiem, ka kaut kādā kastī jūs kaut kad arī mani redzēsiet. Nu, ja, protams, tie pasmīkņo, varbūt kaut ko domā, ka tas te nu, vienkārši bērna sapnis, bet, bet laikam kaut kur jau iekšā tas viss arī bija. Bet tagad э, Latvijā porcelāna tevi pazīst, ka Latvijas reģionālos televīzijas raidījumu ziņu vadītāju ideļu. Dēļ to es domāju, cilvēkiem būs interesanti arī uzzināt, ka tas nav gadiem pēc, tas jau ir arī bērnībā izsapņots. Nu, jā, es, es, es arī apmeklēju skolas laikā tādu skolēnu interesu centru, tie bija žurnālistikas pulciņš. Tā, tā diezgan apzināts tas lēmums bija, ka, ka gribu būt žurnālistikā. Ja arī kaut studiju laikā meklēju īspējas, kur toļāk studēt pēc vidusskolas, tad, tad arī skatījos, kur ir kaut kādi kursi vismaz saistīti ar žurnālistiku vai, vai tieši ar komunikācijas zinātni. Tu zini, es tevi arī esmu iepazinusi kā žurnālisti. Man ir tagad diezgan jūcīgi, jo parasti e, tu esi te, kas intervē, bet šobrīd mums nu, ir samainītas lomas, un man ir jointervēja tevi, un man tas arī ir diezgan naparosti. Ne tikai klausītājiem un skatītājiem, bet varbūt atsabrīsim pie taviem tieši skolas godiem. Uh mhm. -huh. Nu, ško, skolās, Vuicējos, Rāziknis pirmajā vidusskolā, visus 12 gadus. Um, Браўкою вот прыма э, классе tīvēļreiz no lauku sātas ar autobusu brudu pa snīgim. Mama saka, ka, ka pilnīgi naļovos, ja nevienu skolas dienu izlaist, kas bija tad cīši, cīši. Man patika vuici attīsīt iz skolai, ka, ka vienalga par spīti kaidi laika apstākļas atbējuši, ka, sacā, ka, ka, ka cīši man gribēja izsīt iz tīni. Tiešām arī, arī par skolas laiku tos atmiņas ir vislabākos. Ar klases biedriem bijām ļoti draudzīgi, arī ar klases audzinotojiem mums bija cīši pazaveicīs, ka, ka jūs bijāt tādas, ka, ka mūsu draugs, kam var uzaticētīs kas, kas atbalstījās, uzsaidos lītos. Ir vēl tagad arī turpinājām draudzību ar klases biedriem. Saki, lūdzu, vai tev ir izspīdušies arī atmiņā um, skolotāji? Nu, protams. nu, Pastāstiet arī par saviem <laughs> skolotājiem nu, viena no nu, skolotājiem, kurai varbūt jāsaka Lalijas paldies par to, kas esmu eh, aizgosies tādiem eh, dzīves ceļiem, kas saistīti gan, gan ar filoloģiju, ar valodu, gan ar žurnālistiku, ir eh, Indra Gailēte, tie bija mūsu klases audzinotoja, vicēja latviešu valodu un literatūru. I tad atceros, arī man cīši, cīši patīkās, gan grāmatas lasīt. Nu, lasījos jau arī no pašas bērnības, jau, jau ļoti agrīzavos, ja jūs jau bet, ja patika pret grāmatām, bet tieši kaut kā. Ja, protams, pasniegtu literatūras viesturi, e, par rakstniekiem pastāstīt par jūsu dzīves stostiem, nu, cīši, cīši interesanti. Ja kad bija jūraksta dūmraksti, tad tie, tie vispār bija mana mīļākā nozadarbošanās, ka beidzot var kaut ko, kaut ko pierakstīt, izlikt savus domas, pārdomas, sacerējumus. Tā, bet, bet īvuicēs īši daudz arī, arī skolotājus, kas vicē priekšmetus, kas varbūt man nes īši patika. Kā, kā, piemēram, matemātika man, man nav visai patika, bet pazudījās. diezgan <laughs> labas atzīmes bija arī eksāmenu, labi, nu, kur tā matemātikā. Ja arī saka, ka, ka laikam mums dzimtā kaut kur saknis ir ar to matemātiku, bet, eh, bet eh, jā, skolotāja bez tindra jūs varat mūsu dzirdēt, ka kabinetā porlidai, bet ja īvoķā tu tad dod, tu dod darba sporu, tad dod mīlestību pret darbu, ka, ka, ka lai kaut ko sasniegt, vajag, vajag strodot, vajag darāt. Tā kā, tā kā visai, nu, katrs, katrs skolotājs bija kaut kas, ko varēja pazaudēt. Bet, saki, skolā taču tu goji mocījis latviešu literāru valodu, bet kā tas notika tai, ka tomēr tu paliki uzticīga savam dzimtajam reģionam, īsti tīšām tovi veidotī sižeti, visi arī skaņ porsurā latgaliski. Nu, tas, tas Latvijas patriotisms ir mīlestība pret valodu. Nu, es uzskatu, ka nok no saimnes. Mēs eh, saimī runājam visu latgaliski, tagad runājam latgaliski. Ja mana dzimto valoda ir latgalīšu valoda. Uzreiz vecāki runāja ar mani latgaliski. Ja kaut kā visi ir, nu, tas jau arī neskaidrs, man liekas, eh, vībrīši pie citos intervijos stosties, ka ну, как, ну, с усами ir arī saknis un lūdzu sigauņiem, i, i probaba to valodu nasaglopoja, nanodeva to ļok. I tad man liekas, ka tas latgaliskīs vismaz tas mums ir jāsaglabāj, jānodot arī nokušām paudzēm, ja pašiem jāpopularizē, lai citas saimis to valodu saglabāj. Nu, lai nesēj tikai lūdzu sigauņiem, ka tagad mēs tikai gromotos varam palasēt par to, ka jī bija, ja kā jī runāja, ka, ka nesen arī bija izdota gromota ar, ar igauņu, lūdzu sigauņu alfabētu un tai, bet lai, lai tas latviešu to sazaglabājās, tad tas, tas laikam, spars <laughs> ir, ir Rīgojas tieši no nu, tiem saimnes uzsādījumi pozitīvākiem, ne tik pozitīviem notikumiem. Tā kā tu tagad strādāji latviešu vidē, kā tev liekas nu, perspektīvas e, dzīvojas latviešu valoda? Tomēr būs, ka šī līnija dzīvos. <laughs> Tāpēc par to arī man liekas, ka vajag mums būt tādiem arī pašiem latgadīšiem, tādiem nu, vairāk ar to savu pašapziņu parodēt, ka, ka mēs, šit, ka mēs it, tas arī ir mums mērķis arī sižetos parodēt, ka tie valoda skaņ, ir, ka jie nav tikai tāda sātas valoda, bet ka jau lītai uz kaut kur apliek, vienalga, vai tā aizies veikalu, vai tā aizies kādu īstodi, vai vienalga satīs uz dažādokos ekspertus speciālistus, bet, bet tie arī savu tēmu porzina, ir māk pastostēt latgadīšu valodā. Jo vairāk mēs jau arī publiskā vidī parodam to valodu, jo vairāk varbūt arī kaidam, kaidam aiz īkrēt sirsnīgi, ka, ka ir jorunā latgaliski. Un, Bet tik, bet tik daudzi arī saka pornovadnieki, ka viņi nesaprot to valodu. Kā tev liekas, kas tas ir tāds? Var, viens iemesls varētu būt arī nezināšana. Varbūt, kad mums nu, varbūt, nu, tā izsūtīs reģionā, es vītu uz augšskolā, bet cīši spēcīga, spēcīgs novirzīts filologos esmu mācījos. It īpaši bija arī pasniedzējs, kas, kas ļoti labi izskaidroja visu vēsturi, kā ir veidojusies Latvijas un latviešu valoda, attīstījusies. Tam liekas, jautājumus par novadniekiem varbūt tas nav tik aktuāli. Tad viens varbūt ir tas, ka viņiem trūkst uzzināšanu. Otrs, man liekas, ir varētu būt arī stereotipi, kuri divam žēl vēl aizvien valda. Bieži vien arī tādos sarunos ar Latvijas televīzijas redaktoriem var just, ka, nu, ka, ka es citreiz smējos, ka ir tas priekšstats, ka ka mēs nezinām, kas ir elektrība, bija ar zirgu uz darbu braucam. <laughs> Vēlreiz vien arī mūsu dīnos, ja tad viņiem dažādi stereotipi tādi, ka, nu, ka viņiem nav skata to par prestižu valodu, varbūt tā to nosaukt. Ko es vēl esmu te novērojis intervijot cilvēkus, ka, nu, vēlreiz vien kautrējās, tagad ir cīši aizgojuši diskusijas par, par literāro valodu, ka ir pieņemtas normas. Tad e, daudziem likās, ka nu, tagad mums visiem jārunā vīnaiži. Bet tā jau nav. Katrā pusē ir savādāka izlūksne, И ты пацīši skaisti, ka Daugavpilī ir tāda meikstoka tie izrunai praeļu pusī. Rāziknī mums ir Vēnsova, to, ka tepat natoli 10 km attālumā leņģūs Vēnsotaižok runāja, Baltinavā to, to, to Vērpausam savaidok. Man ir sāta, jīm ir dvors. Nu, jā, man arī bija tā, ka es, es eju no vecmožas, un man mosinīcas dzīvo atkal Pirēziknis, I tad jūs vienmēr smējāties, ka Ivata vienmēr eh, visiem vārdiem apāda galotnes. Un jā, manā pusē, kur es pīdzamu, arī bija tā, ka ļoti maz mēs daudziem vārdiem tiešām daudzus vārdus lietojam bez galotnes formām, jā. Un tie arī tad īzēme. Bet man liekas arī, ka tas taisni skaistanoja eh, šo te valodu. Un arī, eh, teiksim, bērni tagad man, man bērns eh, reid, reidzinīgs, ja, bet eh, ja ir pastiprināta interese par tom valodam, ja man arī prosa, piemēram, arī par to pašu vārdu <laughs> dvors, ja, mamma, kas ir dvors, ja, nu jā, jo mūsu babas, jā, tā nesaka, bet um, eh, kupistiskā salīku, protams, ka tie ir liela, liela bogotība, bet ausma. Es lasīju to CV, un tur es izlasīju tādu lītu. Tu tur porziņi diezgan daudz valodas, bet pie vienas valodas tu esi ielikusi, ka tev ir pamatzināšanas. I mani diezgan tas izbrēņā, jo te ir lītuviešu valoda. Soki, lūdzu, kā tu tiki pie pamatzināšanām lītuviešu valodā? И <laughs> nu, te jau es arī pīmiņu jau šo tas piecīgu nu, virzīni filologiju Rāzikņas augšskolā, tagad jau Rāzikņas tehnoloģija akadēmijā, bet uh, eh, tīši filologiju vajadzūtīs mums bija atsevišķs kursus, kur mocēv lietuviešu valodu. Il, esmu ilgusi pamatzinošanas par to, ka laiks īti kaut kas jau arī aizmirstās, bet, bet šaltī mēs runājam diezgan pat, tai, tai man liekas, pat garokus teikumus varējām savietot. Tagad jau tā primitīvāk man sajūt kaut kādā. Bet, uh, nu, ieteikumi veidojās, bet uh, esam braukuši arī vat, studiju laikā uz uh, divu nedēļu dzīvot Lietuvā. Mums bija Kaunis universitātī dažādas lekcijas, nodarbības par Lietuvu, un arī vedīja ekskursijos pa visu valstī. Tad te arī bija tāda laba pieredze redzēt arī nu, vidī, kā, kā tie valodas skaņa dzirdēt, jo īstenībā, ja ir pat cīši līdzīga latgalīšu valodai, arī tāda meikstoka. Man liekas, pat tas, ka pa vidu latviešu ir latgalīšu valodai kaut kas tie. Jā, es arī biju Viļņā pagājušā gadā ar izstādi e, labs ar labu sazataka, un tur mēs satikām zemēčus, un mēs arī brēņējāmies savā starpā, ka jā, ka daudzi vordi latgaļiskai tīši saskaņā ar, ar zemēču valodu, tā ka jā, kaut kāda tur līdzība noteikti, kad ir. И arī interesanti, ka им arī ir, nu, nu tu tad runāji par tiem žemaičiem, ka, nu, līdzīgi, kā mums ir latgalīšu valoda ir Latvija, tā im arī ir dažādas izlūksnes, ir valodas, ir dialekti, nu, so, savā pusī, ka līdzīga situācija, kā pie mums, ka, ka katrā pusī citai žok skaņ. Nu, lūk, Ausma ir pienākusi laikam e, mūzikas pauze. Kad ir tava izvēle? Nu, es domāju, ka sākumā varētu kaut ko tādu jautrāku, ja es īsi fanoju par grupu bez PVN. Kā jau daudz es domāju, arī <laughs> nu, gan jau no klausītājiem, bet Latvijā tie paši cilvēki. Ja man īsi patīk īma eh, dzīsma, atlēt parodus. Tad aktīva forša dzīsma. Lai skaņa bez PVN atlēt parodus. Редком последēju pats uz savus porodu kaudzis. Viņ kritīnītu sajādz laimē nabaga daudzi. I tu, i tu, kuvēļa, tu adu tu, i tu, i tu, neviens vairs napījima tu. Obeļniecom žīdu samputās vietas, dabas un gaisma kreitiņa rūkas atļaut, sponotizants, nu dabas ir mācīts. Saka, ka ņūmaņi var viņu palīdzēt. Divs tavs, divs dāls, divs tu, divs tavs, divs dāls, savoju tu. Divs tavs, divs dāls, divs jū. Cipa čau jim tu i palīdzēji tu. stāsti. Raidījums par nenovērtējamo, cilvēku piedzīvoto un pārdzīvoto. Radio klausītāji, ar mums kopā šodien Ausma eh, Sprukte Kozule, kas ir Latvijas reģionālās televīzijas žurnāliste, ja mēs turpinājam sarunu, ja mēs turpināsim par jos studijas godiem. Ausma, pastosti, kur tu studēji? Um, Pēc vidusskolas biju izvēle, izvēlējies divas prioritātes. Viena bija Latvijas Universitātē komunikācijas zinātne, tātad nu, tā, tieši par žurnālistiku vairāk. Otra man bija tepat rāzitnī palikt, jau izcēlīties filoloģija, bet uh, tie arī bija iekļauti dažādi kursi gan saistībā ar žurnālistiku, gan, gan tīsēbām, gan ar um, bibliotēkas zinotņiem, ar muzeja pedagogiju. Nu, tādā ziņā, ka tu nāsi tikai izracījis grāmatos, bet ļoti daudzpusīgs bija domājums, tāpēc man arī tas uzrunāja. I tad tā izvēlē par labu vairāk nospēlē tas, ka bija tāda iespēja studējot saņemt arī Vītola fonda stipendiju. I, i, i sazagadājās, ka, ka tieši filologus meklē, kas, kas, nu, kā, kas kam varētu tie stipendijā būt es izlēmu, ka kāpēc gan nav palikt tepat sātā, tuvāk saimē, tuvāk draugiem, rodim. I plus vēl arī, ka es jau kādu sajūtu par to arī, ka nu, naudu, kas studentam noteikti ir cīši, cīši svarīgi par to, ka studiju laikā tas man palīdzēja tik tiešām finansiāli būt neatkarīgai, kas var jau, nu tad visus visādus gan maksājumus, gan, gan Tomā laikā var tikai nocēlīt iekšā visādas tehnoloģijas, tad uz modernāku datoru vai telefonu var jau izagodoties un tam līdzīgi. Nu, lūk, nu jā, trīs gadus es tevu icējos, Arī ļoti, ļoti, ļoti interesants process, plūsmas dēvis. Tas, tas ar sevi meklējumiem, un īstenībā eh, arī tos filozofijas studijas man atveda arī uz eh, darbu Latvijas reģionālajā televīzijā, kur, kur strādāju aizvien jau desmit gadus. I, i, i. Pēc tam arī jau pastrādājot nedaudz eh, Tad Latvijas reģionālajā televīzijā sapratu, ka, ka tomēr vajag nostiprināt vairāk tieši to komunikāciju. I atsataisījās jau Rāzaknis Tehnoloģiju akadēmija programma par komunikāciju reģionālajos medijos. Tad esmu arī iegūsta magistra grādu tamā programmā. Saki, lūdzu, vai tu nesapņoji par žurnālistisku karjeru kaut kur ārpus Latgales? Cīši bieži man to jautājumu uzdot, bet man liekas, ka nē, es esmu atradusi to savu vietu, kur es jūtos labi. Man liekas, ja es īsi ceru, ka man arī pazudīs. Vismaz bieži viņa tie foršo sajūta pēc, pēc kādas raidījuma vai izžēta, ka to raidījuma varūņi varbūt kādi arī skatētoji, kā trūksta kādus labu vārdus, ka viņiem ir cīši paticis. Ir citā vietā, man liekas, to latgalisko tik ļoti nevarētu ceļt augšā, ja es kaut kur aizbrauktu projām. Tev vismaz es, es varu arī ar savām vērtībām būt kopā. Ar savām vērtībām būt kopā. Un eh, es gribētu to tavu teicienu arī papildinot, jo īstenībā eh, to man ir tāda sajūta, kad eh, tev darba, darbam, tu, tu tā kā darbam esi vērtība, ir darbs ir tev, jo, piemēram, šogad vasarā bija tāds notikums kā vasarošana, kur sabrauc latgaļisko uh, latgaļisku uzzinošanu gribētoji, ja tur bija arī tu. Un apagojami Dīna, kad izrados arī tavi kolēģi un notika filmēšanas sižets. Un tāpat arī es esmu pamanījusi, ka svāceļojumā e, ītausma un pēkšņi parādīs arī televīzijas cilvēki, un atkal tiek filmēts sižets. Un man liekas, ka tas ir, nu, ka tiešām tu esi savā vietā, Un saki, lūdzu, eh, vai tev izdevās nošķirt eh, darbu no atpūtas, ja atpūtu no darba? <laughs> Gadās visādi, tad, kad ir bijusi tāda pilnāka darba nedēļa, aizjūt uz kādu koncertu, un citreiz ir tāds mazs satraukums, ka liekas, ka tā ir, kur tagad ir tie mākslinieki, kas manīm tie būtu jāpajautā, un tā, un tad man vērsties blakus un saka, tu nomierinies. Mēs taču esam atgojuši vienkārši pabaudīt to koncertu, <laughs> un tev nav neviens tie jo interviju. Bet eh, nu, es aizēju godās, jā, saimī jau citreiz jūkai, ka visur tie kameri ir, man leidza. <laughs> bet, eh, bet tos stostus jau arī, tos, tos labākos stostus var atrast tikai tad, kad tu pats eh, pīzadalīs kaut kur. Tagad Rogovka vasarošanā vai ejot svētceļojumā, es eju, pīzadalos, es saprotu, ka jā, te ir stosts, te ir vērts izstostēt porējiem, ko, ko itī cilvēki darīja. Ja tad jau var, var izmantot to izpēju, <laughs> ka, ka var uzzvanīt es saskaitīju, ka, ka muņi vecākie bērni izaugās veceļojumus, un ka 13 gadus es kojam biju pīzavīnojusies tā kompānijā. Varbūt tu pastosti arī no savas pieredzes par šim te veceļojumiem, par tom kompānijām, par kas īti, par to, e, kas ir tāds foršākais, kas ar tieši ar tevim ir atsagadījis ejūt veceļojumus. Mhm. Mm es veceļojumus esmu gojis 15 gadus es teiktu, nu, pusauģu vecuma īsoku. I sākumā tas bija vairāk tā, ka nu, ar draugiem kopā vasaras piedzīvojums, vismaz kaut kur tā, ka mēs nu, neesam kopā ar vecākiem, var atsapūstīs. Un, nu, tā ir tādi nanopietni tie mērķi bija. Bet, nu, sākotnēji es goju nu, Rāzakņu Sofiju Dīlotis draugus, tad, tad es cīšu Lalas grupus, tas, tas tā vairāk atmiņā palicis, ka pat 140 cilvēki gadījās krīt. Ja tad tu kā pusaucis cīņok ījūts, jau arī tamā masā, ja arī tie īsti neviens napīsko, tad, nu, tie bija tāda, kā jauniebus, tas, tas, tas pīdzēvojums. Jā, un pēc tam sveit, pēc godi divi laikam, es soku īt ar Jēzus sirds draugu ar katoļu vuduškolas jauniešiem. Es jau ir vairāk tādu eh, nu, iesaistīti dažādos šos garīgos dzīves jautājumus, ticības jautājumus. Ja man cīši patīkās, radās tie tāda saimnes sajūta. Grupas nebija vairs jau tik lielas, tīņo, nu, mazākā pulkā mēs gājām. Citu gadu pat tikai 20, nu, citu varbūt vairāk, pat 50 cilvēki, bet Bet eh, vismaz jau vēlāk bija tā, ka mēs jau gājām vienkārši eh, katru gadu gaidām, kā jaunu gadu, kurā satikt bezmazliet savus saimnes locekļus, ka viņi un tie paši cilvēki sazalasījāmies kompānijai, tad gojam. Nu, manā gadījumā tie vairāk ir kā meditācija šobrīd, kad, kad var druskuļi būt arī projām no visā, padomāt par savam domām, padomāt, nu, pazalūkties arī par savu saimi, protams, par, par, par veselību, par, par tevinīkiem, uz kaut, uz kaut ko arī tādu, nu, tā kā lūk, žēlistēbas, bet uh, Bet, nu, tie ir atšķirīgi saucot savā gadījumā par meditāciju. Un ir interesantas tradīcijas. Jēzus ir draudzē, mēs ejam četras dienas. Lai gan it kā likās, nu, kā, kas tad ir āzikņaglūna, tas maršruts, e, nu, ka, ka tas nav ņemos tik daudzi, bet mēs ejam ar liekumu. Mēs ejam pa dažādiem cīmatiem. 100 km kopā saiti cīmati, porcelāna ir tādi, kur, kur, kur ir arī ezers, lai tad, kad mēs atjām, var, var aiziet arī nozamaldot un, un, un at, atgūt enerģiju. I I tad ir arī visādi mūsu vokāla aktivitātes, kur katru, katru, katru svētceļojumu sākumā mēs izvelkam tādas lapiņas ar sargiņģelēšiem. Tas nozīmē, ka visā svētceļojuma garumā par kādu no svētceļniekiem vajag būt atbildīgam. Daļāt, nu, tā kā eh, varbūt kādu saldumu iedot, varbūt summu paņest, bet, nu, tā kā neatklājot, ka tas tiešām esi tu, bet, bet nu, tā paklusū. Tas tā ir interesanti. Un, nu, jā, ir vakaros ir salīdzināšanās pasākumi, kur, kur, kur ir gan iepazīšanās aktivitātes, gan, gan tādas arī porunas, sarunas par, par dažādām garīgām vērtībām. Un, un ir interesanti. Un, un saki, kod, kas, kas ir tas gandarījums, kad jau tu ieraugi tu saglabājumus turņus, kas ir tas fascinējošais, kas tevi apjām? Nu, da, laikam, nu, diezgan liela laimes sajūta. Cik esmu gojis, ja vienalga, vai tie vat, bija tie pirmo reizi, vai 15, ko slēdz ceļojumus, vienmēr nubērst arī pakaidai osorai. Tas, tāds, man liekas, tāds emocionāls tāds pīpeļģījums. Es arī tikko filmēju vienu sižetu par vasisībnieku, ja pareizticīgu tradīciju, kad kunga kristiešanas dienā nu, Latvijas uzskata, ka, ka tam jūdziņam ir arī īpaša vērtība, svētība. И, и тут то есть, ka viņiem ir tāda sajūta, ka īgram ģērsta mālīgi, ka viņiem tas uztaits, nu, ka, ka švakīs, ka, ka tā kā no augšas uz leju iziet orā, vai, vai, vai ka jūtās tādi tiešām, tādi, ka, ka nu, jaunus lapus sokuši savu dzīvi. Ja, tas ir ļoti lēdzīgi arī svārceļojumā, ka tad, kad tu jau esi sasniedzis to galamērķi, ir tie sajūta, tāda, ka, ka jā, tagad var ar jaunu elpu, ar jaunu enerģiju īt toļok darbus. Un aizejot, pēc tam noteikti uzreiz sekoja arī 14. kas ir sveciešu vakars. Ko tu sajūti? Tamo sveču līsmu miljonus, kas, kas dāk aglūnus baznīcas dārzos. Oi, <laughs> tas, nu, Tas ir skaistas sajūtas. Man liekas, gan, gan, gan vizuāli acīm ir prieks redzēt, kā tas izvērās. Bet, bet mēs eh, arī ar, eh, nu, domāju, eh, sanāk jau 14. vienmēr, nu, tā kā es esmu aizgojis uz Vācijā, tad jau man pakaļ brauc kāds no saimis vai, vai ķēķa vai vērs vai, vai kāds cits. Tad mēs vienmēr arī nu, kopā pavadām to vakaru, tādā mīrīgā gaisotnī. Un... Ir arī īsi interesanti, ka nu, tie, kas ir gojuši svētceļojumā, parasti arī ir atstājuši kādu attribūtu, ko varbūt teikraklu vai kādu nozīmēķi nu, to svētceļojumā. Ja tad, kad tu aizjūti pa to, nu, piemēram, aglūnu nu, laukumā, pa ceļu kaut kur, ja vidi pretī no nu, citas, citas svētceļnieku grupas, kāds svētceļnieks, visi tā pamoja viens otram sirsnīgi, pilnīgi sazarūkoja vai sazavasolēja vai, vai apsarunējās. Nu, ir tāda forša sajūta, ka tikai atrast kaut kādus savējos lēcienus, dūmu vītrus. Nu, tad, tad, tad, tad sirsnība liekas, ka jausma. Tu tikko minēji, ka te dzīsma ir tavas babas mīlāko dzīsma. Varbūt pastosti par savu babiņu. Um, tos ir arī cīši jaukas atmiņas par babu. Tieši vat laukūs, ja man arī īvoicā to tādu vat, darba mīlestību, īvoicā lasēt, īvoicā visus tādas pirmos zinošanas par, par dzīvi. I, nu, jā, tad, eh, tad es jau arī centos arī iepazīstināt nu, bieži viņu ar kaut ko, kas ir aktuāls latgalīšu dzīvī, kultūras dzīvī, muzikā, viesturī, nu, vienalga ar visādiem aicinājumiem, kas ir. <laughs> Bet, bet, bet vēlāk, jau arī studiju gados brauc, braucot gastos, tad, tad, tad arī uz kaut ko stost jau. Ja tad jau arī, tad, kad jau pīnots, jau ir mūža izskaņa, tad, tad arī mēs e, nu, organizējām tā, ka arī jos bērnos arī skaņāja tie zīmē. Tad nu, tā, visiem tas bija tāds ļoti, ļoti tāds arī emocionāls pīpildījums. Man liekas, laimīgi ir tie bērni, kas ir auguši kopā ar Babbumu, i kuriem babas ir nodavuši no mutes mutē šo te dzīves ziņu. Man liekas, ka tie ir ļoti bogoti bērni, <laughs> jo viņi ir, jī ir sajāmuši šo, šos te zinošanas nevis no televīzijas vai no interneta dzīvēm, bet tieši, ka babas ir nodavuši, man liekas, tas ir ļoti nātjamams, ja man liekas, ka tie bērni tiešām ir ļoti laimīgi. Kā tev liekas? Noteikti. Man, man arī uz spilgtok ir palikuši atmiņā tas, ka pēc tam jau, kad mēs porzavocamies no tom laukumojam iz pilsētu, ka vienalga pavasaram es brauču cīmūs, iedzēvoju stīņokai. Ja tad man liekas, tie lauku arī tas tāds varbūt lauku spīci, <laughs> lauku enerģija, lauku darbs arī ir idejas savu. I, i, i tam visam vienmēr klātesoši ir bijusi baba, kur īvucēt, arī, arī kaut ko jāst pagatavot, to pašu guvu izslaukt. Tas, tas, tas ir vērtīgi, tie ir vērtīgi īspēja, kas, kas būtu katram jānovērtē, ja ir īspēja ar, ar vecāku paudzi pabūt kopā. Runājot par ēst gatavošanu, es zinu arī, ka tu gatavoji garšīgus dažādus saldumus iedīņus. Varbūt pastosti, ka tev ir ietekmējusi arī latgaļis kulinārija, ko ir nodavusi, nu, ko arī tu esi mums sajāmusi caur babu. <laughs> nu, baba cīši garšīgi gatavo dabu. Krustamotiem un starp citu ir, ir arī kovors, Rāzaknis katoļu vidusskolā, bērniņus baroja katru dienu. Arī probaba ir bijusi saimniece gūdusi Būsim arī cīmiņi bijuši. Viņi, kad attīk cīmūs, jau saka, ka, nu, kā sūta cīši garšīgi, tad, tad es jau vienmēr saku, ka tas jau tāds mums ir sīvītam, tas paudžu paudzos jau ir aizgojis. Es jau vairāk esmu laikam tie moderno saimnieci. Man pie rūkas parasti ir vai telefons, vai dators, <laughs> kur varam kādu recepti izlasīt, tad pamēģināt realizēt jau dēvī. Bet ir arī saglabotas arī, arī um, nu, recepšu gromotas ar pierakstētām receptām, bet tī tagad vairāk mana mama tad mēģināja, kurš kādu arī medus torti uzceptoju vai, vai kādus rīksteņus, vai, vai kaut ko tādu interesantāku arī nu, nu, mm, pagošiem laikiem. Sakiet, kā tu atsapūties pēc darba dienas? Vai tev ir kaut kādi īpaši hobiji? Un par vaļas priekiem, laikam, grūti sacīt. Es kādreiz skolas laikā rakstīju gan dzēju, gan tādus, tādus radošus darbus man patika rakstīt, bet tagad man jau tas darbs ir tāds, ka, ka vajag ne tikai paturēt mikrofonu, paintervēt, bet, bet ir arī joroda teksti, ir jopīraksta, ir joizdomāji, tad, tad, kad tu jau atēji sātu vakarā atpakaļ, jau, jau vairs nav tādu vairs video, ko, ko vēlaties to papēra pierakstīt. Tad tas tev aizgojas ir otrajā plānā, bet, bet varbūt kādu reizi būtu jāsagriežas. Ja kaut kas interesants ir jāuzraksta. И vairākums tagad pateikts, būt klusumā, tad, kad ir visa darba diena pagojusi ar cilvēkiem, ar dažādiem pasaukumiem, kas, kas mainās, tad sātā patiek vairāk tāds mīrs, klusums, kādā pastaigā iziet, iz, iz laukiem aizbraukt ar suni, pastaigot pa mežu. Un tas, nu, tad tieši tā kā atsapūstīs, gūstot, do, dobas to tādu elpu. Ausmā, bet eh, tu esi arī novārtāta, tevi arī ir pamanījuši, un tev ir arī žiks. E, cik tas tev ir svarīgi, kā žurnālistē? Ka tavs darbs ir atzīts? Es domāju, ka katram cilvēkam tas ir cīņš svarīgi, ka, ka viņam ir atziņība, ka, ka jau novērtēja. Ja tas arī cīņš motivējas priekšīt, jo bieži vien arī tamos radošajos profesijos cilvēki saskarās ar, ar izdegšanu. Man arī nereti ir jau nu, pītojusies, bet es jau zinu savu recepti, ka man uzreiz ir jāpaņem atvaļinājums, nedaudz jau atsapūšās. Tagad arī tikko divu nedēļu biju paņēmusi atvaļinājumu, lai, lai tieši tagad drusku visus darbus atliktu malā lai, lai, lai, lai atgūtu spēkus. Bet, eh, bet, bet, bet katrs, kā, kā jau saku, tas tāds paļģis vārds, katrs, katrs kaut kāds tāds eh, <laughs> nezinu, sumunojums, tas jau vienmēr, vienmēr uzmundrināja arī tikko svinēju savu dzimšanas dienu, ir daudzos arī vēlējumus, tad, tad nu, nu, cilvēkiem visā Latgulā nocietīja laba vēlējumi, tas arī tai, tai uzmundrino, ka, ka nav starp mani varbūt vairs tikai, ka, ka vienkārši darba darīja to žurnālistu, bet jau kā savēju, ka, ka draudzini, kas, kas var atbraukt, ar eh, kuru var pazarunāt. Daudz daudz laimes dzimšanas dienā, lai tev ir labs nokušais dievis gods. Super, paldies! Noteikti būs. <laughs> nu, parasti jau tas gods ir eh, teicis, kādu pošu mēs jau pīpildam pareizi. Saki, kādi tev ir sapņi tam tavam nokušajam dievis godam? Vai ir kaut kas īpašs, ko tu plānoji? Hmm. <laughs> Tad man ir interesanti, ka tā pajautāja, ka man pat jau aizdomājās. Kad, kad citi saka, nu, ka pajumte virs, virs galvas ir, veselība ir, mīlestība blakus ir. Tagad, tagad tikai, tikai es priekšu atsateistēt. Nu, mums ir tāds, varbūt, nu, tādi praktiskokie mērķi, droši vien ir pabeigt remontu dzīvoklī. nu, tādiem, ja tādiem praktiskajiem mērķiem, nu, tādiem plašokiem. Droši vien būt laimīgai. ir, ir darīt arī tā, lai, lai citi jūtas arī apliek laimīgi. Zini, bet vēl tavā CV es pamanīju, ka tu arī esi bijusi pasākuma organizators. Vai tu tagad arī to dari? Vairāk sajūt eh, saimī, <laughs> kad ir kādas jubilejas, dzimšanas dienas, kādos arī citreiz pēdējā brīdī, kā kāds no radiniekiem pavaicāja, oi, tu taču vari tev smuki labi norunāt kaut ko, nu tu tī parunāji, Viņam jau arī likās, ka kas tad ir tikai parunot. Bet jā, man ir dažas, ir, ir, ir tādi kaut kādi uzmetumi sātā scenāriji gadījumiem, ja, ja nu gadījumā kādam ir svātku jubilejs, tad, lai var izstāstīt gan par to cilvēku, gan kādā spēlī visus īsaistēt, bet, bet vairāk, jā, tikai, tikai savējiem un publiski var neizjūt. Saki, bet es arī zinu, ka tu esi aktīva savā dzīvesvītā, savā vietējā kūpīnā. Ko dari tur? Tu? <laughs> E, nu, jā, nesen, e, nesen jau gadi divi, trīs, pirms diviem, trīs gadiem mēs esam e, par vēju porzavokušies iz odzimto pusi, iz Lenģim, Rāzitnis novadā, tā kā atgrīžos atpakaļ <laughs> no pilsētas mētini, atkal kļuvu par, par novada mētini. I И я суеверие это теории тогда konsultatīvajā padomē, jo tad jau mums ir jāsako līdzi, vai, vai iedzīvotājiem ir kādas problēmas vai aktualitātes. Tad mums ir arī savs priekšnieks, kurš, protams, tieši vairāk komunicē arī ar pogusta porvaldi, ar, ar nūvada vadību par tiem jautājumiem. Nu, ja tad nu, mums ir arī, ka padomē, jo veidoja arī, ka varbūt arī pasaukumi. Nu, tad, tad it jau vēl mums ir tikai plānus, ir, ka varbūt varētu norganizēt nu, kādu kopēgu talpu vai kādu lobby kārtošanas pasaukumu, bet, bet tā kā vēl tikai nesen dzīvoju, tad <laughs> tamā pusī, tad mēģinu vēl tikai īpažēt. Un, un, un iztaustēt to vidi, saprast, saprast kas, kas labāk, vairāk patiktu vietējiem cilvēkiem. Ausma, bet uh, droši vien, ka parastajā ikdienā uh, Tu esi arī noteikti nu, savā darbā piedzīvojusi droši vien dažādus arī kuriozus gadījumus. Varbūt tu vari atcerēties un pastāstīt kaut ko no to, no to, ko sižetā neredzi, bet kas ir bijis aizkadrā. Man <laughs> nu, uzsēžu gados, eh, ka mēs citreiz jūkam, nu, porcelāna mums ar kolēģiem jau ir tā, ka daudz, nu, ir laba pieredze visiem. Es strādāju jau tātad desmit gadus kolēģi arī, arī pa 15 gadiem jau strādāja. Mēs tur citreiz smējāmies, ka, nu, laikam jau vairs nekas mūs uz napors tieks. Bet tad aizbrauc uz kortēju, kad, nu, nezinu, kultūras pasaukumu, sporta pasaukumu, nu, vienalga, kad mūrisi. И tie vienmēr notiek kaut kas, tomēr, kas, kas, kas izsaka nedaudz mums līdzi <laughs> vai, vai, vai porstēts. Un nu, tad interesantākie droši vien ir bijuši nu, nu vasaros, laikam, jāgadās, tad, kad, tad, kad jau vairāk esi dabā. Mēs filmējām vienu sižetu par nīdru pļaušanu, Rāzdas ezerā bija laikam, kaut kāda projekta ietvaros, iegūdot tas vai tehnikas, vai tas pakalpojums tieši. Bet nu, izdomājām, ka varētu interviju paņemt arī ezera vadā. Ja tad dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti iedeva man zobu uzgumējus, tad uz garmus, ar kuriem bija tīkšā ezera, И я ее тыша, savs sajūtu, ka man viena koja jau uzsver slapja. <laughs> Izmantojams, <laughs> tam zobakam ir caurums. Mm, bet, eh, nu, neko nesādam, dabojos līdz tam līdz tai vītai, kur jau tie tā intervija notiek, paņēmu to interviju, ja tad jau tikai izkopjot krastā, visi smējamies, ka vēl visā dīna priekšā ar filmēšanu, man viena bikšu staravus ar visai <laughs> slapju. Nu, tādā ziņā labi, ka bija vasara. Tad diezgan otrī apkalta. Bet, Es, eh, nu, Un saki, bet gados jau arī nu, tādi biedīgi dažādi sižeti, gan tur, piemēram, kaut kādas degšanas, gan kaut kas pūstošs, e, vai tev izadūdās e, tā kā nu, to nozarūbežoties, vai tomēr tu at, atjūti sā, tu esi biedīga, jo tu esi to redzējusi, tu esi to filmējusi, tu esi ar to strodojusi. Kā tas ir? Vai tu spēji nozarūbežoties, vai tomēr tu sižetu ienes sev līdzi? Nā, nu, nu, es tādu cenšos nenest līdzi, bet, bet tas viss nāk ar pieredzi. Tad, kad es eh, tik tikko sāku strādāt eh, Latvijas reģionālajā televīzijā, tad mums bija viens izžets, jo brauc filmēt uz Daugavas puses kalkūniem, kur atcerunās nu, bērniņi ar uzēdumu gan garīga rakstura eh, problēmām un problēmām un tā. Ja tad tu visu, nu, tad, kad tev vispār nav bijis nekādas pieredzes ar to visu, tad tu to īraugi. Ja tad man bija tā, ka es laikam kādas divas dienas ne ar vienu narunāju vienkārši es biju tādā pauzes, tādā šokā lielā. Bet, bet ar laiku, nu, to jau pieredzi bieži braucot uz dažādiem sižetiem un pasaukumiem. Kad tu saki, arī tādiem viediem notikumiem, es saprotu, nā, ka pēc savas sevi nevar laist, ka savā tādā darbā nevarēs mums strādāt. Ja tad mums brīžos es īslēpju jau tādu, ka, ka tas ir mans darbs, man ir jāpastos sabiedrībai, un sabiedrībai arī ir jāzina par, par dažādiem jautājumiem. Un, Tad visu pādīju mūsu laikam tāda veida sižetim bija par, par Rogoka mūsu apkavotu meitinieti Justīni, septiņu gadiņu, kurai tikai bija. Bet, bet jā, tas bija jau, tagad jau arī tu pieredzis bagāžu, kas man ir, tad jau bija tā. Nu, nav tā, varbūt sacēt, ka vieglāk to filmēt, tas viss ir smagi, bet, bet es centos tad, tad norobežoties no to, ka, ka tas ir mums darbs viestēt samīdrētāji, bet, bet ka nav var ņemt cīši pie sirds tādus notikumus. Vai ir kaut kādi arī e, tādi notikumi, kas tevi ļoti uzlodē tieši darbā? Hmm. Cilvēki mani uzlodīja. <laughs> man īsi patīk vat, e, tos, tos sarunas ar cilvēkiem, kur, e, kur viņi izstāsta tādus savus dzīves stāstus, kas ir uzticos, kur, kur, kur, kur ir dažādi varbūt interesanti piedzīvojumi bijuši, vai kuras kaut kur nejauši filmējot kaut ko atklāju. Man tagad arī jauns projekts top, februārī jau bijis gaisā raidījumi, veseli deviņi par deviņām dažādām latgalus personībām, bet tie būs, kā jau saku, cilvēki porastī. Viņi tad, um, nu, piemēram, es rodēsim stostu par postnīci Korsovā, kā, kā jau ikdienā brauc izlasot uz sūtījumus, kā, kā cilvēki jau gaida, ko, ko par to visu saka. Un, sazatakam arī ar priesteri pierobežā, tad viņam ir vairākas draudzes baznīcas iztukšojās, un, un tad iztīstos arī par savu biedņiem, kas arī uzreiz ir interesanti saprast, ka, nu, kas jū ir aizvis līdz tam ceļam, ka es, ka es ir izdomājis e, kļūt par garēdznieku. I pavisam nesen es arī biju filmēts sižetu par e, tādu senu koka veļas mašīnu, kas nu, ir Latvijas tenders, ir izdevusi tādu brošūru 1765. gadā kurā, kurā ir aprakstīts, ka, ka, ka varētu ārkārtīgi mazgot veļu tajā laikā. Tad eh, nesim veļas mašīnu pēc, nu, pēc tiem visiem rasījumiem ir, ir uztaisījuši. Ja tad jau var ielūgties pusī, eglaini apsevērtīs, bet par to veļas mašīnu tas um, ehm, Stendera muzeja saimnieks stostē tik aizrautīgi, tik interesanti, ka mēs ar jūs sarunājam, ka es arī būs <laughs> viens no maniem raidījumu cikla varoņiem. Par to, ka es ir tāds aizstāvis savas vietas patriots nosaukums raidījuma ciklam būs savas vietas un zemes spēks. Bet, ja mēs tad, tad izprostu, man ir jāuzlodē, kur es redzu, ka ir pavisam mazos vītos, tādos, varbūt maz apzīmētos, kur, kur, kur līkās, ka jau nu tie jau nu nekas nav notiek, bet tomēr notiek. Tad, tas, tas tik tiešām ir apbrīnas vārtis tos, kur pašai lapnums, ka varēsim jums parodēt arī visai Latvijai. Bet es zinu arī, ka tu strādāji pie raidījuma Žiks, kas bija veltīts tieši bērnu auditorijai. Un saki, lūdzu, vai atšķirās bērnu auditorijai no nu pieaugušo, un kas tev bija citādāk strādājot tieši pie Žika raidījumiem? Bet, protams, bērnu auditorija man liekas, ir arī tieši grūšāk tagad uzrunāt bērnu jauniešu, tagad jau augtīt telefona paudze, ka ka ievāga tikai pabeigtā telefonus un noturētu uzmanību arī ir cieši grūti. Par to mēs arī piesaistījām raidījumam un vēra mūsu smētu. Adrianu Gorošķaku, lai, lai raidījumā būtu, nu, jo vienaudži noteikti vāk asociācijas ar, ar sevi, tad, kad ir atskārt kādu video, lai ir atskārt arī, ka jūsu vecuma bērni var būt televīzija, badāt raidījumus un uzasklatīsim jautājumus uzdot, protams, kaut ko. Un Nu, tas process ir krīt ilgāks, kad mēs filmējam tos raidījumus par to, ka ir, ir krīt vairāk raidžu, varbūt arī kaut kas jopors filmē, vai, vai kaut kur jozavērās, kas arī ir noskaņojams raidījumā, jau vadietoja jaunākajai, vienmēr jau būtu pādušiem, lai būtu brīdi, vai paiet cilvēks, laimīgs cilvēks. Un, nu, ir tas formāts, jā, tad mēs cenšamies jau veidot atraktīvāku filmēm ar vairāk kamerām, kaut, kaut kādā kustībā mēģinām, varbūt, lai, lai es tagad, nu, vairāk uzrunāju Man, nu, jo nu, pieaugušīs varbūt vairāk klausās izpratībai, tieši vairāk vizuāli izstrādāt materiālu. Bet eh, tas raidījums ir, eh, bija latgaļiski un latviski? Eh, nā, tikai, tikai latgaļiski. Tikai latgaļiski. Bet saki, vai jam bija lala piekrišana, vai visi bērni saprūt latgaļiski? par bērniem man grūti spriest. Tī tad jau droši vien pedagogiem būtu jāvaicā, kuri, kuri arī skolos. Tagad man liekas, ir tas jautājums, ka, ka, ka daļā skolu vīca latviešu rakstu valodu, daļā nav vīca. Nu, pašas pieredzi ir dažādi. Beidz, ir bijis, ka arī bērni pajautāja, apriekš, kam man vispār vajadzīga tie latgalīšu valoda. Bet tad es jums prostu, ka kur ir piemērs, es savā darbā laiku valodu lietoju. Mums, mums, ja tiešām ir vajadzīga gan, gan rakstuši, gan, gan runājuši, gan, gan visaiži. Jo es tev pavaicoju, mēs arī filmējam mm, ar Bīdrēba kupa, ar eh, Viļānu mākslas un mūzikas eh, skolas atbalsta Bīdrēbu, filmējam animācijas filmu bārņiem. Un vispār man liels tāds pārsteigums bija, kad galveno valrūņa, kura nūza filmējās tieši bārnu filmētajos skotos vēlāk secēja intervijā, ka visgrūtākais ir bijis tomēr īrunot tos lūmus, kas bija jorunāja latgaļiski. Un, um, nu jā, un tad es sapratu, ka bērņiem īstenībā tas ņemos nav tik viegli, ka tas ir diezgan grūts, jā. Nu, nu, brīžā grūts arī, ka, ka varbūt sētā tad tie valoda nav runāta, ja tad, nu, tad, tad, tad, nu, nu, tās kā īstenībā mums nav svidīs varbūt kaut kur. Nu, visādi nu, iemesli arī, protams, ir, bet, Bet, nu, bez raidījumā mēs raidījām ciklā žukļu. Mēs mēģinājām cilvēkus, jā, porcelāna runājām viņus latgaliski. Nu, ja, ja cilvēks neprotam latgaliski, tad jau, protams, latviešu valodā vai arī, manuprāt, intervijas arī krievu valodā. Bet uh, mēs izmantojam arī iespēju titrēt tos raidījumus, līdz ar to jūs varat arī, ja kāds arī nesaprot, jūs varat izlasēt, pazarāties. Bet, bet ja auditorija prasīja arī par, par nu, piekrišanu, par interesi, nu, ja ir mazāka nekā raidījumiem, kas, kas gan vairāk latviski. Bet, bet tas ir arī saprotami. даже некое изради обсуждал, што еще из региона на, на, на высосвалости интересе. Медицину увертець. Тот, кад мусим, э, тот, перму году это с радием э, с ПКПЛС, цетера. И iz tika pamanīts, saņēma arī latviešu kultūras gada balvu Boņuks. Nu, nebija jautājums, varbūt uzsvars, ka tieši par žikrādiem, bet kopumā par aktivitātēm Latvijas reģionālajai televīzijai medijos popularizējot latviešu valodu. Bet, bet tas bija tas pirmais gads, kad pirms pīci gadi, kad mēs, kad mēs pirmoreiz arī skatītājiem attaisījām to raidījumu. Ausma, mūsu intervija īetas beigām, un ar to es tev gribu pavaicot, ko tu gribētu novēlēt radio klausītājiem, radio klausītojiem droši vien varētu novēlēt, ka jau novērtē savas saknes. Vīta, no kurienes īt, jozalapēs ar valodu, kurā runāja. I nedaudz arī ar sevi, ar to, ko paši dara. I visvairāk jau ar to, ko apliecēji, lai nu, tādā ziņā, ka, ka būtu lepniem un gandarētiem par to, ka, ka, ka gan pašu, gan dzimtos vietas, gan, gan reģiona, gan, gan valsts vārds izskaņ kaut kur toļo pasaulī. Ausmā, liels paldies! Tev, ka tu atradi laiku, un paldies, ka tu piekriti, un paldies, ka tu biji veselu stundu ar mums studijā. Liels paldies tev! Jā, liels paldies tev arī! Nedzirdēti, neticami, piedzīvojumiem bagāti, aizraujoši, pamācoši, iedvesmojoši un svētību nesoši Tādi ir cilvēku dzīves stāsti. Tās ir grāmatas, kuras tā arī nekad nav sarakstītas, filmas, kuras neviens nav redzējis, mantojums, kura vērtība nav izmērāma. Raidījums dzīves stāsti. Tā ir unikāla iespēja ielūkoties šajā dārgumu lādē.